потім ще раз і двічі, тонучи в підступному снігу, білий порох з-під гусениць перемішувався з ядучим сизим чадом уже невидимої вихлопної труби, і здавалося, що дим валує з тієї замаскованої тріщини. Візел тонув просто на очах, швидко і невідворотно. Мотор нестямно гарчав, праві дверцята кабіни вже зовсім занурились. І коли всі з жахом сподівалися трагічного кінця, мотор заглух, і з лівих дверцят висунулися спершу ноги, а тоді й тулуб сердитого водія. Мілтон Брус полежав на боці перехнябленого візела і у мертвій тиші пробасив, де ви там застряли. Я не можу підтягтися на руках, як ви, Мілтоне. Ви забуваєте про мою вагу? Відкиньте спинку сидіння, хай вам чорт пате, ви як розгодоване дитя, та не пообдирайте чобітьми дерматин. Булат матрос аж тепер відітхнув. Якщо ці двоє могли піклуватися такими прозвічними речами, то справи ще не такі сумні. З дверцят виструмилась простоволоса голова пата. Тримаючи рукавиці в зубах, він поволі випнувся і ніяково всміхнувся до журналістів, які сторопіло тупцювали внизу, тоді почав обережно зсаджувати себе додолу. Пат незлобиво лаяв Мілтона за те, що той ледве не відтоптав йому нутрощі. Булат зрозумів, що це просто запізнілий переляк шукав виходу. Булат одійшов далі і мало не впав на колію гострозубих заструг які нагадували стоси нерівно складеної синюватої черепиці. По той бік заструг сидів навпочіпки Хоцудай. Не поранилися? спитав він. А я розпоров куртку цими кризаними лезами. Булат оторопіло глянув на японця і раптом змерз. То було й досі незабуте дитяче потрясіння. Булата завжди побивав мороз коли він бачив отак рівненькими смужками роздерту одежину. Ні, сказав він і квапливо відійшов від гурту. Мілтон Брус уже дістав з перехиленого фургона кілька лопат, а сам заходився керувати. Булат вирішив допомогти. Та дрібненький англієць безцеремонно відтрутив його геть від застряглого візела. Бельгієць, француз і гладкий канадець розчищали перед візелом залежений сніг, а начальник групи Філмарш довбав льодорубом кригу під лівими гусеницями. Тепер начальником став Мілтон Брус, а доктор соціології старанно виконував його накази. Сер, гарячкував англієць, оте ваше цюкало котам під хвіст візьміть у візелі справжню кірку або лопату. Філмарш покинув свій альпіністський льодоруб. Кет Уілсон принесла йому лопату, неприязно блимаючи над дрібнотілого водія, який переплутав ролі. Булат підібрав льодоруб. Сніг зовсім замів тріщину, але вона була, і на це належало зважати. Працювали в чотирьох. Ті троє з лопатами уже встигли протурувати візелові широченьку похилу стежку. Але лід був міцний. Машина так само лежала на лівому боці, бо довбали тільки американець та Булат. Булатові кортіло гукнути, щоб кожен чимось допоміг. Але це була б нова зміна командування, і він зосереджено рубав скалки з під гострого льодоруба летіли в очі, і Булат за кожним замахом відвертався в бік. Але там стояв японець у подертій куртці, і перед очима знову і знову спливала незабута картина дитячих літ. Зараз це зовсім не до речі, сказав собі Булат матрос, та слова не розвіювали картину. Батько лежить у труні блідаво жовтий, аж прозорий. Учора дід його старанно поголив.